Oh baby girl, khi bên nhau là những giây phút tuyệt vời Là những giây phút tuyệt vời Là những giây phút tuyệt vời, yeah Những giây có thể sao chọn trái tim cho một lại một mình với những nghĩ suy chưa ai một lần lắng nghe em đã tính cả rồi nhưng gặp anh bỗng rồi cả tình lần giận mình không tin ai thêm một lần nữa và sẽ không yêu thêm ai thì chưa oh, baby girl, khi bên nhau là những giây phút tuyệt vời Anh làm sao mà cưỡng được đây, phải viết đến lúc cạn lời Anh không mua làm đứa bạn trai, anh mua làm đứa bạn đời Hay là ta chẳng gồm một kiếp này, chưa đừng có tạm thời baby Vì anh sẽ là người mà em không bao giờ phải hối hận Đi cùng em mình sẽ đến nơi đường xa lối tận Bất cứ là nơi đâu nhưng phải là hai ta Và anh sẽ, là, là cánh chấp cho em bay đi thật xa Em sẽ là đôi mắt giúp anh thấy hay thật xa Cả một lần muốn yêu một đời dính luôn một đời Bởi vì em là người duy nhất khiến anh dừng mọi cuộc chơi Anh đã từng không biết như nào ra sao là mới đủ Cho đến khi em xuất hiện hai đứa mình gọi là đúng tủ Ta yêu những nơi ta đến vì ta có nhau mọi hành trình Và ta mơ những điều ta muốn mơ hộ luôn cả người cạnh mình Nào gần bên anh bờ môi xinh Anh tăng thành 80 ký thì chắc là do anh nặng tề Nhưng anh cũng hiểu là chúng ta trẻ và đôi khi vẫn đầy khung mắc Xen vào những phút giây ngọt sắc tất nhiên là cả đồng khi ta không thể nhường được phương lúc đó ta trở nên càng cạch tuôn vào nhau những câu thô kệch những lời không hề lành mạnh nhưng ta không mặc kệ ta không làm cho mọi thứ càng tệ anh luôn yêu được cười thật tươi nhưng đôi khi anh làm rơi hàng lệ khi ta vui thì phút gần nhau này sẽ luôn là đáng quý mà nếu như em còn chưa nguôi thì đi vào đây mình làm gì sẽ là đôi cánh chấp cho em bay đi thật xa em sẽ là đôi mắt giúp anh thấy hay thật xa cảm ơn lần muốn yêu know